Inilah cerita misteri jimat. Misteri tanjakan jambu ungaran. Dikirimkan Jimat Resohid dari Sekaran Lamongan. punya cerita. Sebut baik jenengku Sohib Jimatres asal kecamatan Sekaran Lamongan. Cerita misteri iki dialami koncoku jenenge Sigit. Tepate ono ing tahun 2000. Waktu iku Sigit isih mergawe tadi supir truk usus sing gedhe iku. Awal mula critane mangkene. saiki nyantai sigi dipanggil karo bose Git, sisuk kirim barang yo Mangkulu kandaning bose sigit Siap bos Jawab e sigit Banjur sisuk e jam si jawan sigit berangkat ngirim barang neng Semarang Waktu iku barangnya abote kira-kira telung puluh lima ton Kirim neng salah si jening pesantren ono ing Semarang teko daerah Ungaran Semarang kira-kira jam 11 bengi. Dasare sigit ya wong sing ngerti mesin dadi sing dirasakno wektu iku ya aman-aman bae amarga mesin ijek stabil. kanca-kanca sigit sing padha supir kuwi ning alas sing arep diliwati kuwi eneng tanjakan sing arane tanjakan jambu ning daerah Ungaran Semarang tanjakan kuwi dhuure ya lumayan tapi pas akhir tanjakan kuwi rodok dhuwur pikire sigit ya jelas isok wae Munggai nganggu montor kuwi mergo montor sing ditumpaki sigit kuwi mesine ya jos. jos. kira-kira jarak 15 meter arep teko puncak tanjakan kuwi dumadaan montor sigit gak kuat munggah banjur sigit narik remi, banjur sigit nggugah kernete ancen wektu iku sigit nggo kernet siji mergo perjalanan yo lumayan adoh kernete mau jenenge Jasmari lan biasa diceluk amat bledek mergo bocah seneng banget turu lan tangi-tangi ya lek krungu bledek utawa kilat. Mat, mat, tangi yo. Montor awak dhewe gak kuat munggah. muduno golek watu kanggo jagang banduri. Atur sigit marang amat bledek. Amat bledek mudun lan golek watu banjur dijagang no banburine truk. Sigit nyawang teko koco sepion. Ternyata kok wis dijagang banjur Sigit mudun soko montor. Sigit lunggu ning pinggir dalan rokok banjur disumet. Pikir Sigit karo ngenteni mesine ben adem sisan. <laughs> Bocah loro mau ngomong. Montore sampean krek opo, Le? Montore gak kuat munggah, Le. Bocah loro mau ngomong maneh. Ayo, Le, nyoba sampean munggah ning trek. Engko tak ewangi nyurung komburi. Sigit lan amat gedhe kaget. Sigit banjur ngomong. Montor iki muatane 35 ton lho, Le. Abot. Wes to, Le. Ayo dijajal sampean nang munggah. saute bucah cilik mau karo rodok meksa banjur sigit nurut bailang gak duwe pikiran aneh-aneh aneh sigit kaya terhipnotis lah mosok bocah cilik iso nyurung trek sing muatan 35 ton lek bucah tenan yo gak mungkin iso lan sigit gak duwe pikiran ngono blas Montor banjur di starter sigit aneh mesleneng gong dilebok no tapi montor kok wis melaku alon-alon munggah banjur truk mau munggah neng puncak tanjaan banjur aku marani bucah loro kwi karo arep ngewei duit kanggu bucah loro mau suwon yo yole iki lo kanggu tuku jajan omongi sigit karo nyodono duit neng bucah mau gak usah le waktu sing sampean gejagang dan mawai balik no neng panggona saleh le banjur sigit munggah neng trek lan ngongkon amat balik no balik ni watu mang neng panggung asali yo mat watu mang balik no neng gone banjur sigit nyawang neng koco sepion lan kaget yuk ucah lu rumah neng di kok ujung-ujung gak enak ini nong di mau batu ni sigit ngomong mangkono tapi pikiran sing aneh-aneh dibuang aduh-aduh dhek berpikir positif ae. Banjur sigit nyawang ning kaca sepion sito ineh. Sigit nyawang amat gedhek bareng uncalo watu mangkok langsung mlayu sipat kuping. Kaya ana sesuatu sing aneh. Banjur amat gedhek munggahing terkaro ngomong. Ayo Mas, lancap Mas, lancap. Karo rodok wedi, sigit yo gak wani nakoni kernete mau mergo. raine pucet lan koyok wedi banget. Dadi suasano yo wektu kuwi hening banget, gak eneng kendaraan blas, eneng mung swara kewan-kewan sing neng kono. sekitar jarak telung kilo saka tanjaan mau enek warung. Sigit mutusno mampir neng kono karo niati arep nakoni amat bledek mau. Banjur wong loro kuwi lungguh neng warung tapi Sigit jek gung takon neng amat bledek. Sekitar 10 menit Sigit banjur nakoni amat bledek. Mat, awakmu mau lau pokok ngetokno jurus kaki seribu ngono alias melayu banter pol iki lho. Ini lho Mas, Aku sing tak balik ini mau pas waktu tak ucal nih panggungan ini berubah dari maesan. Ah ternyata nih kuburan nih kono. Padahal awak lah gak nyaman nih kuburan tuh mas. Lah iya tuh mas. Mau ancam gak nih kuburan. Aduh, malah tenan nih Nah terus bocah cerik loro malah temen. Lah awakmu pas jipik watu mau rupanya maesan atau watu. Ya rupa watu loh mas. Pas tak ucal kok malah jadi maesan. wah kaget kuyur lah karo karuan tuh ulune sigit jemborok lan jantunge redek banget pas nyadari cerita mau banjur ene wong tua lanang sing nunggu warung kuwi ancen wong tua kuwi disawang sigit kok kaya ngruwokno tenan cerita kulan karo amat banjur wong tua kuwi nakoni ene ngopo le kok kaya ibar ngalami sing aneh-aneh banjur sigit jelasno apa sing dialami mau wong tuaku ngomong ning kono kuwi pancen langker le akeh kedadian aneh sing gak masuk akal sigit ngruwokno ceritane wong tua mau malah jarine wong tua mau nek kono pernah enek rombongan nikan sing liwat kono kecelakaan guling mergo gak kuat munggah sak mobil meninggal kabeh lan jarine ya ning bocah cilik korbane aku merinding banget ngrungokno cerita teko wong tuwa mau batinku njeromong <sighs> untung mau gak nepaki pasapesku banjur wong tuwa kuwi menehi pesen marang sigit sesuk nek lewat kene meneh le awakmu sakno nguncalno dhuwit receh rokok sakler lakson ngedem lampu utawa pas mancal gase kendaraan kuwi sandalmu copoten ku ngono minangka amit-amit tapi aja lali sing paling penting ya pindonga marang sing kuasa muga-muga diparingi keselamatan budalan balik selamat ngono ya le pesenku mau di eleng-eleng nggih mbah atur suwun nggih sampun dipunaturi banjur sigit lenger-lenger lan dhewe ijek ora percaya antarane ora apa percaya karo apa sing dialami Rasane jarine awake sigit merinding banget nek eling kedadian iku mau. Sigit banjur turun ning warung kuwi nganti kira-kira jam 3-an banjur esuke jam 7 sigit lan amat nerusno perjalananane. Pan sakwise Sigit ngirim barang bali Sigit lan Amat oh gak wani liwat kono meneh. Dheweke mutusno liwat Solo wae. Cukup semene wae dulur jimat cerita saka Akurian Sohib. Muga-muga cerita iki iso dijupuk pesen apike. Salam kanggo dulur Jimatres dimanapun Anda berada. Terkhusus Jimatres sekaran RT 10, Pak Rahmat, Anjas, Siron, Koko, Jihad Kapit lan Benu. Salam misteri. Auuu.